Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa sallam rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd U komentaru umdetul ahkama došli smo do 160. hadisa u poglavlju propisa vezani za ženazu. Dosta smo obradili dosta hadisa. Dosta hadisa smo obradili iz te oblasti, otprilike oko devet hadisa. Znači onaj prvi koji govori o neđašiju, kako je poslanik sallallahu alaihi se klanjao dženazu neđasi u odsustvu. I donio čet, četiri tekbira, pa onda poslanik sallallahu alaihi sallam ukoliko, ukoliko čefina je umotan, nakon toga hadis o tome uh, koji pojašnjava kako je poslanik sam sam pojasnio sahabikama koji su kupali njegovu čerku Zeynep kad, kad su gasulili, na koji način se vrši kupanje. Uh, nakon toga smo govorili o hadisu koji, uh, koji, uh, koji govori o, uh, o načinu umotavanja uh, osobe, uh, osobe koja, koja preseli na hađu i mesele vezane za to. E, da bi e, e spomenuli na kraju na dva zadnje hadisa, jedan koji govori o tome da se požuri sa pripremom dženaze i pojašnjenje u, to, to, to, u tekstu hadisa zašto to, zašto to propisano. I zadnji hadis od Umuatije, radi Allah Anha, a, e, da je došla zabrana ženama da, da, prate, da, da, da prate dženazu i e, tumačenje i razumivanje tog hadisa a onda nam slijedi hadisi e, vezani za zaklanjanje e, zaklanjanje e, dženaze namaza i tako da da bi danas da bi danas trebalo stvar da vrši sve hadise vezane za za dženazu inshallah koliko ima ovih hadisa znači sljedeći hadis 160 po redu an semurete ibn džundub radijallahu anhu قال وتمر Ibn Džunduba radijallahu anhu prenosi da je rekao sallaitu wara rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ala ala imra'atin matat fi nifasiha. Kaže klanjao sam iza Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, misli se na džanazu namaz. Kaže ženi, klanjao eh, ženi eh, koja je preselila u nifasu dok je bila u nifazu, znači nakon poroda, bila u nifazu pa je preselila. Pa je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem dženazu faqama wasthaha pa kaže pa je stao na pripokanja dženaze Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao na njenu sredinu na sredinu njenog tijela znači kaže položi tijelo a, ispred a, imama koji predvodi dženazu namaz a, stao je na sredinu njenog tijela to je tekst hadisa <clears throat> znači riječ je ovdje Uh, hadis govori o tome, znači, da ovaj ashab Semure, radijelah Anhu, prenosi kako je on klanjao za lahom i poslanikom, uh, dženazu koja je klanjana ženi koja je preselila u nifasu. Pa je, uh, pa je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, stao, znači, na sredinu njenog tijela. Uh, stao na sredinu njenog tijela, uh, što, što naravno što se razumije iz toga znači izvlači propis vezan eh, vezan za to kako se staje eh, kad prikupljanje dženaze dženaze kako imam staje eh, u odnosu na, prema ženi u odnosu na muškarca Uglavnom, tekst hadisa ukazuje na sljedeće, kao što kaže Abdullah Besam, da je prvo hadis ukazuje na to da je propisan klanat dženazu namaz, što je do sad potređeno u, u ostalim hadisima. Također da imam e, prilikom klanjanja dženaze namaza ženi da staje znači, na sred, e, prema sredini njenog tijela. A, e, to se razumije iz ovog hadisa. E, da se tako treba postupiti i e, da u stvari nije ibret u tome nije ibret u tome što je ona što ona bila u nifasu, nego ibret u tome što ona žena. Tako da taj opis u hadisku je došao da ona da je ona da je to bila žena koja je umrla uh, u toku nifasa, da o, to ne mijenja propis da je to da, e, da je taj opis da ona bila u nifasu kad je preselila da je uh, kako kažu učenjaci wasfun ghayru mu'tabar opis toga njenog stanja uh, za šerijski propis je nevažan nego igra tu tamo što ona žena uh, <clears throat> spominje ovdje Abdullah Besam također da žene u nifasu, da žena u nifasu a, e, ima, ima nagradu šehida na ahiretu. Ima nagradu šehida na ahiretu, kao što je došlo pojašnjeno u, u drugim hadisima. Shodno razilaženje oko tumačenja tog hadisa, jedna stav učenjaka je da žena u nifasu, da ona ima status status šehida na ahiretu, tim da, da, da, da joj se klanjala dženaza, što znači da se razlikuje osoba, osobe o kojima došlo u šarijaskim testovima, da imaju status šehida na ahiretu, da im se klanja dženaza u odnosu na osobu koja, koja preseli kao šehid u borbi, filmareka, znači u borbu, u jeku borbe i akcije. A dok osobe koje imaju status šehida na ahiretu, da, on, da se njima klanja dženaza. <clears throat> zašto ovdje, znači postavljati pitanje zašto, zašto je propis da se ženi stane na sredini tijela, da imam stane na sredini tijela. Neki učenjaci navode, kaže da je to, kaže, bi enehu esturu leha mine nas, jer kaže time, time se više ona zaklanja od ljudi. I da je ovo upitno, jel, ovaj, ako ljudi klanjaju iza mama i sa svih strana su i vide tijelo, žene da je to tumačenje ovaj upitno. U svakom slučaju znači tako je došlo da treba klanjati. E, i to ono nas ukazuje ovaj hadis, znači ovdje napominam, znači mi govorimo hadise e, koji su mutefeku na lih, ovaj hadis mutefeku na lih koji ostali, jel? Kada, kada dođe na hadis koji nije mutefeku na lih, mi upozorimo tu, ako je spomenuo Makrisi i time izašao iz onog što je sam sebi uslovio, a to je uslovio da, da će spominjati hadise koji su mutefeku na lih. Ovdje možemo dodati vezano za ovaj propis, a to je da je e, da je način stajanja prilikom klanjanja dženazije muškarcu da mu se stanje, da, da stane se naspram njegove glave. Dokaz za to je Hadis koji bilježi firmizi u svome džamiju. Hadis koji je e, ocijenjen da je dobar, ocijenio ga onda je dobar i drugi činjaci ga ocijenio prihvatljivim i da se po njemu radi. Od Anasa radi Allahu anhu kaže an anasan salla ala rajulin faqama inda ra'sihi Anas radijallahu anhu je uh, klanjao dženazu nekom čovjeku pa je stao naspram njegove glave kaže je thumma salla ala imratin faqama hi ala uh, e, wasfil sarir kaže pa je klanjao zatim je klanjao ženi dženazu pa je stao kaže na naspram sredine sredine znači uh, ono onog tabuta na kojem ona ležala U nastavu hadisa, faqala al-alao ibn Ziyad, ravija, ala ibn Ziyad kaže, ha kadar ejtu Rasulallahi sallallahu alaihi sallam, kame ala al-đenaze, me kameke minha. Kaže, ovako sam vidio Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je stao, da je stajao, bio na qiyamu, uh, prilikom klanja na dženaze, me kameke minha poput toga kako si ti stao. Wa min ar-rajuli maqamaka minhu. Znači kao što si stao kako je kao Enes radijallahu prema ženi, tako je vidio Allahu poslanika da je stao, kaže a kako stao naspram muškarca, tako je stao stajao poslanik sallallahu alejhi kada bi klanjao dženazu. Čime se uh, čime se potvrđuje, a na tom odgovore Enes radijallahu nam, da. Znači potvrdio mu potvrdio, potvrdio mu je uh, znači e, to što je on njega pitao. A onda se postavlja pitanje, znači ovo su opće poznati ovi propisi, e, na ovom stavu većina učenjaka, da se ovako pravi razlika. Imamo drugi stav učenjaka koji kaže da se ne pravi razlika, znači muška i žena i tako dalje. E, ne znam da će nam doći ovdje u pojašnjenju, stvari doće nam pojašnjenje to kad budemo raditi, tako kad se vratimo na fik, pojašnjavamo fika, spomenut ćemo ovaj, stav učenjaka po tom pitanju, ako bude navedeno da ima razilaženja. <clears throat> ako se desi da, da se klanja više e, e dženaza, e, e više umrli osoba, e, ispravno je da je dovoljno da klanjati jednu dženazu za više umrlih osoba. Da nema potrebe da se pojedinačno klanja za svaku osobu, da se sakupi više osoba, djece, muški i žena, da se, da se postavi a, e, njihova tijela, i da se njima klanja dženaza. E, pa kaže ovdje u nasak, ovdje spominje ovdje samo ove stvari koje je dodao Bula Besan. Kaže pa, a, a kaže, ako je riječ ovdje o jednoj vrsti ljudi, znači među ima ili muhkaci ili žene ili djeca, e, da je, da je najbolje da se stavi raspored e, umrlih tijela, da se, da se, sta, da se stavi raspored tih tijela, da su bliže imamo, oni ishodno, za koje se zna osobe da su bile da su bile ovaj poznatije, bogobojaznije, da imaju određeni fadl uh, ili po znanju ili po položaju ili tome slično, koji su radili toku dunjaluka ili po starosti, da su starije osobe. Ako su u pitanju, uh, muš, uh, to je ako jedna vrsta ljudi staje, znači, ili žena, ili muškarac, ili djece. Ako su pomiješani muškarci i žene, uh, prvo se stavi tijela muškaraca, a onda žena Eh, uglavnom ovdje i pošnja dodaje bitno stvara to je da je klanjanje dženazi eh, da je klanjanje dženazi umrlo mejtu, da je to stvar šefaat, da je to zauzimanje za umrlog, zauzimanje za umrlog, jer to je došlo tako pojašnjeno u hadisima. I zato kaže eh, propisano je da osoba prilikom klanjanja da pročisti, da pročisti svoju dovu, svoj nijet prilikom klanjanja, da bude prisutna u namazu, i e, da iskreno traži oprost za grijehe toj, toj osobi e, kako bi jel, kako ta dženaza u stvari jel, e, bila korisnija za tu osobu koju se klanja. Dobro. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,